الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebarake wa ta'ala, salavat i mir i selam na Allahog poslanika, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegov uzorte ashabi i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, Ovo je večeras naše drugo predavanje u kojem ako Bog da govorimo o četvrtom imanskom temelju, četvrtom imanskom šartu. Rekli smo da je osnova naših predavanja Džibril, eh, Hadis Džibrila, alihi salatu sramu kojim je došao i pitao Allah poslanika da ga obavijezi šta je to iman. Pa je Allah poslanik alihi salatu sram odgovorio da je iman vjerovanje u meleke, vjerovanje u Allaha, u meleke, njegove knjige, njegove poslanike. Pa smo mi evo već došli do ovog četvrtog temelja. Iako Bog da, sutra ćemo napraviti opet pauzu i u srijedu završavamo sa dva zadnja temelja. Govorimo o vjerovanju u kader i govorimo o sudnjem danu. Kada je u pitanju, znači iman u poslanike, to je također jedan od temelja koji je potvrđen i Kur'anom i sunnetom. Mnogo je, mnogo je, znači argumenta koji potvrđuju da je muslimanima obaveza da vjeruju u poslanike da je muslimanima obaveza da vjeruju u poslanike, a jedan od dokaza jesu i znači riječi e, Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, u hadis kojeg mi evo neprestano citiramo, to je hadis Džibrila, alaihi salatu wasalam. <clears throat> Ono što je interesantno spomenuti i nažalost toliko je to prosta informacija, a nažalost mnoga nepoznanca velikom broju muslimana jeste da mi muslimani vjerujemo u poslanstvo svih poslanika. Iako bi čovjek negirao poslanstvo samo jednog poslanika, njegovo vjerovanje je neispravno. Njegovo vjerovanje je neispravno. Ja sam zaboravio spomenuti na početku, eh, predavnom je knjiga od opet autor Alija Salabija, vjerovanje el imanu bir rusuli war risalat vjerovanju poslanike i njihove poslanice e, ja sam danas hajde da kažem malo se potrudio kako bi nam bilo lakše da najbitnije stvari rezimiram i spomenem e, da ih prepišem ovdje na papir ali generalno radimo po knjizi od e, šeha Alija Muhameda Salabija autora svih prijetodnih knjiga koji smo koristili prilikom komentara šest imanski temelja pa je znači ispravno vjerovanje to vjerovanje kada čovjek vjeruje u sve poslanike koji su spomenuti u Kur'anu i sve druge poslanike koji nisu spomenuti općenito. Pa znači kao što smo imali vjerovanje u meleke, vjerovanje u knjige i vjerovanje u poslanike, imamo e, da kažemo dvije kategorije vjerovanje i dva stepena. Pa imamo vjerovanje da vjerujemo u Muhammeda alaihi salatu wasalam i da vjerujemo u sve poslanike koji su spomenuti poimenično, imenično, a nakon toga da vjerujemo u sve poslanike koji su spomenuti Kur'anom, ali nisu spomenuti njihovim imenima. Nisu spomenuti njihovim imenima. <clears throat> Nažalost, mi živimo u vremenu i prostoru, pošto jednostavno ovo je... E, prostor gdje živimo zajedno izmiješano sa ljudima koji nisu muslimanski vjeroispovijesti, pa ćemo vidjeti nekada određeni ljudi neznalice, moramo i nazvati neznalice, kada želi da uvrijedi kršćana, opsuje mu Isusa. Isa alihi salatu wasalam je jedan poslanik u dugom nizu velikog broja poslanika i mi vjerujemo da je i on kao i svi drugi poslanici poslan od uzvišnog Allaha te barekuta taala da je netačno i neispravno vjerovanje da je on Boži sin, on je samo jedan u dugom nizu poslanika koji je pozivao samo uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala on je imao dvije odlike, jedna od tih odlika jeste da ga je rodila majka bez kontakta sa muškarcem i da nije na kraju kreva ubijen, niti je umro, već ga uzviše Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, pa će pred sudnji dan biti spušten na krilima e, dvoju meleka. Tako da Isa alaihi salatu je jedan od poslanika i moramo vjerovati u njega ne smijemo ga psovati niti vrijeđati i obaveza nam je uvažavati i po lijepom spominjati sve poslanike između njih i Isusa, odnosno Isa alihi salatu wasalam pa znači Allah vam dao svako dobro, čuvajte se, upozorite sve one koje znate, koji psuju i vrijeđaju Isusa ili Isa alaih salatu wasalam, da to nije nikakvo vrijeđanje kršanja, mi muslimani vjerujemo u sve poslanike, negiranje jednog poslanika i negiranje svih poslanika, uzvišen je Allah s.w.t. na više mjesta u Kur'anu, kada govori o prijašnjim narodima, kaže, znači kada su oni negirali jednog poslanika, kaže, Oni su negirali sve poslanike. Pa u islamu obaveza vjerovati u sve poslanike da su svi slati od istog gospodara, od Allaha subhanahu i da su svi pozivali jednoj temeljnoj stvari, a to je robovanje Allahu subhanahu a rekli smo vjerozakoni, šerijati su bili različiti, opet sodno vremenu i prostoru kojim su ljudi živjeli, sodno poslaniku, ali njihova znači zajednička nit je da su svi pozivali Allahu i da su svi slati od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Rekli smo da su svi poslanici slati od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i vjera svih poslanika je vjera islam. Kur'an nam na više mjesta govori, primjer radi kada se govori o Nuhu, kaže wa umirtu an akuna min al-muslimin nuh alayhi salam kaže meni je naređeno da ja budem jedan od prvih muslimana pa je nuh alayhi salatu wasalam spomenut u kontekstu islama i muslimana isto tako ibrahim alayhi salatu wasalam uh, Kale eslemtu li rabbil alemin, ja sam se pokorio i ja sam bio musliman gospodaru zemlji i nebesa. Isto Musa alaih salatu wasalam kaže in kuntum muslimin, ako ste vi muslimani činite tako, pa Musa alaih salatu wasalam, Ibrahim, Nuh, pa na kraju krajeva i havarijini, koji su bili e, koji su pomagali apostoli koji su pomagali Isa alihi salatu selam oni kažu washhad bi annana muslimun posvjedočite i posvjedoči da smo mi muslimani pa znači vidimo kroz historijski kontekst svi poslanici su pozivali islamu pozivali i za sebe tvrdili da su muslimani nemamo mi potrebe uopšte da što bi rekao krivotvorimo historijske činjenice Kur'an nam govori da su svi poslanici od Allaha, svi su pozivali Allahu i zajednička religija za sve poslanike jeste Islam, pokornost Allahu subhanu wa ta'ala, za razliku znači od ljudi što ljudi su napravili skrivljenja, pa neki smatraju da je Isa alaih salatu wasalam Boži sin i mnoge druge netačne stvari. Prava Allahu poslanika alaih salatu wasalam, Muhammeda, alaihi salatu wasalam. E, prva stvar jeste da vjerujemo da je on poslanik. Vjerujemo u njega, vjerujemo znači da je poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je dostavio svoju poslanicu, e, vjerujemo da je bio iskren u tome, isto tako da je poslan cijelom svijetu, da je on njegova poslanica, E, derogirala sve prijetodne poslanice. Generalno, prva obaveza prema Muhammedu a.s. u pogledu cijelog čovječanstva jeste da vjeruju u Muhammed a.s. inne dina inda Allahi el Islam, doista jedina vjera koja se privata kod Allah s.w.t. jeste Islam i danas rekli smo, Allah poslanik a.s. rekao u redosnom hadisu, neće za mene čuti niti jedan kršćanin, niti židov nakon toga ne privatiti istinu, a da neće biti vječni stanovnik kvatri. Znači danas, nakon smrti Božijeg poslanika, derogirane su prijethodne religije i objave i nema kod Allaha privatljive vjere osim Islam, osim vjerovanja u Muhammeda, alaihi salatu wasalam, pa je znači prva obaveza prema Muhammedu, alaihi salatu wasalam, vjerovati da je on poslanik, poslan od Allaha, da je objava koja je njemu objavljena Kur'an i da je poslan cijelom čovečanstvu i da je njegova poslanica derogirala sve prijetodne poslanice. Isto tako, od prava poslanika jeste da mu ljudi budu pokorni. Na koliko mjesta je došlo u Kur'anu wa ati'ur rasul budite pokorni Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam kada su ashabi davali prisegu Božijem poslaniku, ali i salatu wasalam, davali su prisegu između ostalih stvari i na pokornost u onome što voli i onome što ne voli i onda kada su eh, u blagostanju i kada su u teškim situacijama. Isto tako od prava Božijeg poslanika kod e, sljedbenika njegovog umeta jeste ljubav prema Božijem poslaniku, alihi salatu wasalam, pa smo rekli kada je u pitanju, znači ljubav prema Allahu treba da bude iznad svega, a nakon toga kada su u pitanju e, Allahova stvorenja, ljubav prema Božijem poslaniku treba da bude iznad svega, pa čak izma, iznad ljubavi prema sebi samome, prema supruzi i djeci i prema roditeljima i majici i ocu, ljubav prema Božijem poslaniku treba da bude iznad svega, poznat je hadis Omera radijallahu ta'ala kada je kazao Allahu poslaniče ja te volim više od svega osim sebe. Pa Allahu poslanik ali se letu selam nije zatim bio zadovoljan pa kaže Omer sada te volim poslaniče više i od samoga sebe pa kaže Allahu poslanik ali se letu selam el ane ja Omer sada sada Omere upotpunjen je tvoj iman. Pa je obaveza znači voliti Božije poslanika ali se letu je selam više od bilo koga od stvorenja, a ljubav opet prema Božijem poslaniku se ogleda kroz slijedjenje Božijeg poslanika. Nelogično je što mi imamo ljude koji kažu mi volimo poslanika, možda su ispremni zaplakati kada čuju neku kasidu o poslaniku, ali u svakodnevnom životu oni su izuzetno daleko od Božijeg poslanika. Pa je pravo poslanika da ga volimo, a ljubav se pokazuje slijedjenjem Božijeg poslanika i u velikim, krucijalnim pitanjima i onim najsitnim pitanjima. Pa su to prava Božijeg poslanika. Isto tako, e, obaveza prema Božijem poslaniku jeste etauqir, da čovjek bude, e, da uvažava i respektuje Božijeg poslanika, ali se letu selam, da uvažava njegov sunnet, da uvažava njegovu praksu. Nažalost, mi danas imamo slučajeve kada ljudi opet u džehlu, u neznanju, kao što smo malo prije govorili o poslanicima, govorimo kako ljudi psuju e, Isusa, misleći da na taj način vrijeđaju kršćane, a oni ne znaju da je to toliko krupno, da ih to izvodi iz vjere, pa znači neznanje je jedan veliki problem. Isto tako danas ćemo vidjeti ljude ne znajući iz neznanja, ljudi se ismijavaju sa bradom, ljudi se ismijavaju sa nikabom, ljudi se ismijavaju sa dizanjem ruku na mazu, ljudi se ismijavaju sa kratkim nogavicama i tako dalje, e, sa mnogim nekim stvarima e, koje su možda dijelimično i nepoznanice našem društvu. Pa čovjek treba da bude pametan i mudar kada vidi nešto što ne zna, da šuti da pročita, da pita, da istražuje, a ne da leti, ne da priča, ne da govori, ne da osuđuje, ne da nekada i vrijeđa, jer je to vrijeđanje propisa. Čovjek može biti na nivou da kaže, ja sam jednostavno slabog imana, u takvom sam podneblju, ne mogu pustiti bradu. To je njegovo lično pitanje. Ali ne može čovjek biti na nivou da mrzi bradu. Ne može čovjek biti na nivou da preziri bradu, jer je to propis. Razlika je prezirati bradu, razlika je prezirati čovjeka koji pogriješio u nečemu, a nosi bradu. Njegova greška na njegovu adresu, ali njegova brada je dio vjeri. Kome se to sviđa, sviđa. Kome se ne sviđa, nek traži nekog drugog ko će mu tumačiti vjeru. Ali je puštanje brade sastavni dio islama. Definitivno, nije to jedini dio islama ali je definitivno dio islama. Allah poslanik je izrekao desetine hadisa u kojima naređuje puštanje brada. Niko od uleme nije dopustio brijanje brade. Konsenzus, Ibn, Ibn Hazm navodi konsenzus učenjaka da je zabranjeno brijati bradu. Čak u knjigama uh, Fika nema niko da je dozvolio da se brada skrati ispod dužine šaki. Niko od uleme to nikada nije dozvolio. Pa čovjek, da se ne vrtimo mnogo oko brade, ali je generalno pravilo da se ne smijemo ismijavati sa nečim što je sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako, e, od naših obaveza prema poslaniku jeste da uvažavamo njegovu porodicu, da ih volimo, da ih volimo, da širimo e, njihove pozitivne osobine, da, da E, svoju djecu podučavamo da voli porodcu Božijeg poslanika, da voli njegove supruge, da oponašaju njegove supruge i tako dalje. E, od prava Božijeg poslanika ali se letu esram jeste i poštovanje i uvažavanje njegovih ashaba, ljubav njegovih ashaba. Znači imamo jednu stepencu iznad e, porodca Božijeg poslanika, ehlul bet, njegove supruge, nakon toga svi ostali ashabi. I zato kada vidite nekog, Kada vidite nekog, zapamte jedno veliko pravilo, nam je ono danas potrebno kada sa raznoraznih, e, znači, e, sa raznoraznih vrata nam pušu vjetrovi šiizma, kada ljudi vrijeđaju bilo kojeg od ashaba, mi, muslimani, ali sunneta, ne spominjemo nikog od ashaba po lošim. Nikog od ashaba, volimo sve ashabe, ne spominjemo nikog od njih po lošim. To je naša akida, po kojoj vjerujemo uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i kada vidite nekoga da vrijeđa Ebu Bekra i Omera i Osmana ili bilo koje drugoga saba Muaviju radijallahu ta'ala anhu Muavija je pisar Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam i jedan časni i čestiti ashab moramo voliti Muaviju A ne mora značiti da Muavija u svim svojim postupcima u životu je potrefio. Može se desiti da pogriješi, ali je Muavija mučtehid. Pogriješio je zato što je želio istinu, ako je pogriješio. Ali on ashab i o njemu ne smijemo govoriti ništa loše. Kada vidite čovjeka da psuje i vrijeđa e, Muaviju radijallahu ta'anu, x, bježi od njega, naduhanio se šizma 100%. Isto tako, <clears throat> prava Božih poslanika prema nama jeste da pozivamo njegovom sunnetu. Znači da ga živimo, da ga znamo i da pozivamo sunnetu Božijeg poslanika, da se ne stidimo sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako od prava Božijeg poslanika jeste da i podučavamo ljude njegovom sunnetu, da nas, hvala Allahu, putem putem društvenih mreža, putem Whatsappa, putem Vibera, putem internet stranica, putem knjiga, putem letaka, putem brošura, da ljude podučimo sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, doista je najbolja uputa, uputa Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako od prava Božijeg poslanika kod nas jeste da branimo njega i njegovu čast i njegovu ličnost i njegove ashabe kada ih neko bespravno napadi. Pa smo imali i od to će se ponavljati do sudnjeg dana. Imamo s vremena na vrijeme napade na Božijeg poslanika i smijavanje sa njegovom ličnošću, karikature, supruge Božijeg poslanika i tako dalje. Pa nam je obaveza kao što branimo ashabe, braniti Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, braniti na način znanjem, olovkom, naukom, knjigom, braniti ličnost Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga kada govorimo o, o vjerovanju u poslanike, kada vjero, govorimo o vjerovanju u poslanike, znači prva stvar, poslanici su definitivno najbolji ljudi koje je uzvišen Allah subhanahu ta'ala odabirao i ukazivao im posebnu počast da budu Allahovi subhanahu wa ta'ala poslanici. Pa su to generalno najbolji ljudi. Pa su to generalno najbolji ljudi. Rekli smo, obaveza nam je da vjerujemo u one poslanike koji su spomenuti imenom, a oni koji nisu spomenuti imenom, imamo razno razne predaje, velik broj tih predaja su i daif, ali se u nekim predajama navodi i znači e, hiljede, hiljede poslanika koje su spome, koje su slati e, prijašnjim narodima. Allah Žešanu kaže u Kur'anu ima poslanika o kojima smo ti govorili, a ima poslanika lem neksus hum alik o kojima ti nismo ništa govorili. Pa mi vjerujemo da je bilo poslanika o kojima mi ništa ne znamo. 25 poslanika je spomenuto u Kur'anu, u njih vjerujemo poimenično, a na ostali vjerujemo općenito, ali generalno vjerujemo da su to najbolje osobe, najbogobojaznije osobe, najmoralnije osobe koji su dostavile ono s čime je zadužio Allah subhanahu wa ta'ala. Generalno gledajući, e, velika je potreba čovječanstva za poslanicima. Jer uzviš je Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio zemlju i nebesa, stvorio je čovjeka kao namjesnika na zemlji. Pa ljudi vremenom, zato što imaju nekoliko faktora, šeitan, njihova duša i njihovi prohtjevi, ljude odaljavaju od Allaha subhanu wa ta'ala. Pa su ljudi s vremena na vrijeme padali u grijeh i padali u širk. Pa bi Allah Đelešanu obnavljao ljudima slanje poslanika kako bi ljude podučili uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala odnosno kako i na koji način da robuju uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je znači, potreba čovječanstva za poslanicom generalno velika potreba. Zašto? Iz razloga što <clears throat> insan bez obzira koliko bio napredan naučni i tehnološki ne može shvatiti potrebu čovječanstva u potpunosti. Mi možemo danas sjediti, analizirati, pa imamo ljude koji su inteligentni, imamo ljude koji su manje inteligentni, pa obrazovani, neobrazovani, pokušati da mi predložimo ljudima neki program po kojem ćemo živjeti nemoguće zato što mi ne znamo ljude onoliko koliko bi ih trebali znati, već i poznaje njihov gospodar, pa im je njihov gospodar slao poslanike koji će im ukazati kako i na koji način da žive na zemlji. Isto tako, <clears throat> insan, bez obzira koliko dostignuća dostigao i naučno i tehnološki, Čovjek ne zna potpuno prošlost. Šta su sve ljudi radili da bi na osnovu toga mogao postaviti neke programe? Niti zna sadašnjost. Možda zna sadašnjost djelimično, ali ne zna šta se sve dešava. A da ne govorimo što ne zna budućnost, jer budućnost ne zna niko osim Allah. Pa je Allah taj koji slao ljude i davao im životne programe shodno svom apsolutnom znanju, jer zna on prošlost i zna sadašnjost i zna budućnost. Pa smo mi više puta puta govorili o tom pitanju, nekada ljudi određen dio islama, pogotovo kad su u pitanju kazne, tu se ljudi najviše lijepe, u islamu je takva i takva kazna. To se uzima iz konteksta. Islam se uzima kao potpun sistem života. Islam je ako kažnjava, imaju uvjeti za kaznu. To je kazna od gospodara, a on zna prošlost, zna sadašnju, zna budućnost. Vi pogledajte samo kakvi smo mi imali problema sa našim komšijama, kako i na koji način su oni ubijali bošnjake u zatvorima. Dok li se može ljudski razum izopačiti? Pa ljude ne može ustrojiti ništa osim Allahove smjernice i Allahov zakon. Jer je on sveznajući. On zna prošlost, on zna sadašnjost, on zna budućnost, on zna ljudske porive, on zna ljudske prohtjeve. Pa je on taj kojima je ljudima slao poslanike, a lju, poslanici su ljudima praktično pokazivali kako živjeti, koga obožavati i na koji način mu robovati. Zato kažu islamski učenjaci, e, od kojih je i ših Ali Salabi, e, e, poslanice svih poslanika imaju tri, imaju tri dodirne tačke. Poslanice svih poslanika imaju tri dodirne tačke. Svi su oni pozivali Allahu u monoteizam i pozivali su da se robuje Allahu i da se samo njemu čine ibadeti. To je zajednička stvar za sve poslanike. Druga stvar Svi su oni pojašnjavali ljudima puteve koji vode Allahu. Da mi nismo čuli od poslanika da se klanja podin namaz četiri rekiata farza, mi to ne možemo shvatiti osim da nas poslanik poduči. Niti smo znali kako se klanja noći namaz, niti smo mogli znati kako se obavlja hađ, niti smo mogli znati ništa o džennetu, niti o džehennemu, osim ono što nas je podučio Boži poslanik, ali se letu selam. Pa su, znači, svi poslanici imali tri dodirne tačke. Svi su pozivali Allahu i sve, je pos... sve njih je slao uzvišeni Allah. I svi su pozivali da se robuje samo Allahu. To je prva stvar. Druga stvar, svi su pojašnjavali ljudima puteve do Allaha subhanu wa ta'ala i na kraju treća stvar, svi su pojašnjavali ljudima šta će biti kada dođu pred Allaha, to jeste šta će biti nakon njihove smrti, nakon proživljevanja i kako će biti na sudnjem danu. Pa su ovo tri dodirne tačke za sve poslanike. Svi su slati od Allaha i svi su pozivali Allahu da se samo njemu robuje. Niko od poslanika nije imao nikakva božanska svojstva, o tome ćemo poslije govoriti, svi su oni bili iz vrste ljudi. Svi su oni pozivali putevima koji vodi Allahu i svi su oni pozivali šta će se desiti sa ljudima kada budu polagali račune pred uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala. Kada u pitanju poslanstvo kao, kao čin, kao jednostavno pojava, to je nešto što se ne može nikako postići. Znači, ne imaju vježbe, nema nešto da čovjek uradi pa da postane poslanik. Poslanik se postaje samo po odabiru uzvišenog Allaha. I to je apsolutna Allahova milost prema nekom od svojih robova. Znači, nemoguće, pogotovo kada mi danas živimo. Mohamed Ali Seratu Selam je pečat svih poslanika. Nakon njega nema poslanika. Jedino što ima jeste silazak Isa Ali Seratu Selam sa neba pred kiamet, kada će Isa alaihi salatu wasalam suditi po šerijatu Muhammed alaihi salatu wasalam po islamu. Pa zato znači danas kada neko kaže ja poslanik, ja vjerovjesnik odma x lažac. Kada neko dođe i kaže proglasi se poslanikom x lažac. Jer se poslanik ne može postati bilo kakvim vježbama. Poslanik jedino može biti odabran od strane Allaha a znači Muhammed alaih salatu wasalam je posljednji poslanik, posljednji poslanik, nakon njega nema poslanika, jedino što postoji u islamu vjerovanje, da će Isa alaih salatu wasalam kojeg je uzvišen Allah uzdigao, biti spušten sa nebesa pred kraj, su pred sudnji dan, kada će živjeti i ponašati se i suditi po šerijatu i vjerozakonu Muhammeda alaihi salatu wasalam. Šta su to bile? Šta su to bile obaveze? Šta su to bile obaveze poslanika? <clears throat> Prva stvar, rekli smo, obaveze, najveće obaveze poslanika jeste da je bilo pozvati ljude u vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, u monoteizam, prihvatanje Allaha Đelešanu kao gospodara zemlje i nebesa, prihvatanje Allaha kao jedinog koji zaslužuje da mu se čini ibadeti, baditi, prihvatanje Allaha te koja ta'ala, kao onaj koji ima savršena imena i svojstva. Svi poslanici su pozivali Tomi. Svi poslanici su pozivali Tomi. Druga zadaća poslanika jeste dostavljanje onoga što je Allah naredio i što je zabranio. Znači, zadaća poslanika prvenstveno je bila pozvati ljude da ispravno vjeruju. Nakon toga, dostaviti sve što im je objavljeno, što se naređuje ljudima i što se zabranjuje. Pa su svi poslanici, od njihovih svojstava jeste da su ispunili onu, ne, ne čuvajući nikome nikakav hatar, da su dostavili ono što je Allah naredio i da su ljudima prenijeli ono što je Allah s.w.t. zabranio. Kada smo ovdje kod ove stvari, treba zapamiti, braću moja draga, mi živimo u vremenu, kada se ljudi veoma lako o, usude rade određene grijehe. Ili im je teško činiti ono što je Allah naredio čovjek mora znati i zapamtiti. Sve što je Allah naredio ljudima, čovečanstvu, u tome je prosperitet za ljude. Sve što je Allah zabranio, on je sve znajući, on je zabranio zato što to šteti da li pojedincu, da li društvu, da li poroci, da li državi, ali je to šteta. Zato čovjek treba da zažmiri i da se povinuje objavi. Je li to naređeno? Jeste, ja ću to učiniti. Je li to zabranjeno? Jeste, ja ću to ostaviti. Takav bi trebao da bude čovjekov menheđ, čovjekov e, životni princip kako i na koji način da živi. Isto tako od zadaća poslanika jeste <clears throat> da su <clears throat> ljudima ukazivali na puteve dobra. Zato je došlo u vjerovostim nadisma da su asabi znali kazati ne postoji ni jedno dobro a da Allahu poslanik nas nije upozorio da nas nije ukazao na to dobro niti postoji bilo kakvo zlo a da nas Boži poslanik nije upozorio na to pa znači e, zadaća poslanika nakon što su dostavili što je naređeno i dostavili ono što je zabranjeno da su ljudima ukazivali na puteve dobra isto tako od zadaća poslanika jeste da su bili ljudima uzori znači poslanici su slati imamo jednu teo, čak pitanje e, zašto nisu meleki bili poslanici? Pa su poslanici bili uvijek iz vrste našeg groda, čovječijeg groda insanskog, da ljudi bi to lakše prihvatili. Kad poslanici bili meleki, mi bi uvijek rekli, pa dobro, lako je njima, oni su meleki, ali mi ne možemo, jer smo mi od vrste čovječije vrste, insanske vrste. Pa je uzvišeni Allah uvijek slao poslanike iz vrste naše, od naše vrste, ljudske vrste, da bi ljudima bili uzor. Aha, kako on može, mogu i ja. Zašto? Zato što i on ima potrebu, i on jede, i on pije, i on ima jezik pa ga čuva, i on ima oči pa ih pazi, i on ima uši pa ih pazi, i on ima srce pa ga pazi, i on ima razum pa ga pazi. Pa znači, jedna od zadaća poslanika je bila da ljudima budu lijep uzor. Isto tako, e, zadaća poslanika je bila da ljudima pokažu praktično kako balansirati između dunjalučko-ahiretskih potreba. Mi danas vidimo kako se ljudi gube u tomi, pa neko ode u jednu krajnost, pa samo džamija, samo džamija, samo džamija, nit ide, nit radi, žena, djeca, gladni, ali ne kaže, ovo su obaveze islama. Imamo drugu kategoriju, ne, ne, ne, Allah je naredio da se radi, kao da Allah nije naredio da se klanja. Ne, ne, samo kao je farz je radit, to je farz. A nema farz klanjat, postit, ne. Pa su ljudi ošli u drugu krajinu samo za Dunjalukom. Pa su poslanici slati, da bi ljudima pojasnili kako balansirati između dunjalučkih i ahiretskih potreba. Zato vidjeli smo u onim hadisma kad smo komentarisali Buhari Buharin Sahih, da smo kazali da je Selman radi Allah, to je on rekao e, Ebu Derdau, pa je to Boži postanik i potvrdio, imaš ti obavezu prema sebi i prema svojim očima i prema svojoj supruzi i prema svome, svome gospodaru i prema svome gostu. وَاَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَهُ Daj svakom njegovo pravo. Pa mi imamo dunjalučke potrebe koje trebamo ispuniti, ali imamo i ahiretske potrebe i ahiretske obaveze koje treba uklopiti. Pa su poslanici na najbolji način ljudima pokazivali kako čovjek treba da balansira dunjalučko-ahiretske potrebe. Isto tako, poslanici su uvijek imali za zadaću da ljudima pojasni šta su to stvarne vrijednosti. Vi evo danas živimo u vremenu kada jednostavno ljudi su toliko polupali lončiće pa je danas vrijednost da je žena otkrivena. Danas je vrijednost muzika, danas je vrijednost kladionica, danas je vrijednost izgubiti e, čast i tako dalje. Danas je vrijednost biti kriminalac. S druge strane, danas je, danas je čovjek e, zalupan, danas je čovjek nazadan, danas je čovjek e, konzervativan ako ne konzumira drogu, ako se ne opija, ako ne krade, ako ne vara, ako ne laži i tako dalje. Pa su poslanici između ostalog imali ljudima za zadaću da pojasni šta su to prave vrijednosti i da vrijednosti definišu njihovim imenima. Pogledajte danas kako se ljudi igraju, kako se ljudi danas igraju. Mnoge harame upakivaju u celofan drugih imena. Pa što vidjeti kamata, nije to kamata. To su koristi, to je... Uh, obračunavanje podataka i tako dalje. Pa se imena nazivaju, pa se imena, pa se grijesi nazivaju drugim imenima. Pa blud nije to blud, to je njegova prijateljica s kojom on živi, nije to blud, to su, to nisu dvoje, nisu dvoje u posebnoj vezi. Bludi će svaki dan, bludi će, ne neka, to mu je prijateljica, to mu je prijateljica i tako dalje. Pa ljudi grijehe, nazivaju drugim imenima. Pa su poslanici imali zadaću da ljudima kažu šta su to istinske vrijednosti. Isto tako, poslanici su imali ulogu da vode umete, da vode umete i u dunjalučkoj perspektivi i u dunjalučkom znači životu, a isto tako da ih vode i predstavljaju kada u pitanju ibadet, robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako poslanici su imali zadaće da ljude i obveseli, da im donesu radosne vijesti, ko bude pokoran ući će u džennet, ko bude to ući će u džennet, ali isto tako da i zastraši ko bude činio taj taj grijeh, čeka ga kazna, ko bude činio taj taj grijeh, čeka ga kazna, i tako dalje. Pa su to rezimirano osnovne zadaće koje su imali poslanici, alihimu salatu wasalam. Nakon toga, ne možemo, kada govorimo o vjerovanju poslanike i poslanice, da ne govorimo o osobenosti samih poslanice Muhammeda, alihi salatu wasalam, Pa kažu islamski učenjaci, Muhammedova poslanica, s kojim je on poslan, Kur'an, odlikuje se sa nekoliko e, odlika. Prva stvar jeste da je to posljednja poslanica, da su njegovim poslanstvom zapečašene su sva druga poslanstva i s druge strane rekli smo da je objava koja je objavljena Muhammedu alaihi salatu wasalam derogirala sve prethodne objave. Isto tako, poslanica koja je objavljena Muhammedu alaihi salatu wasalam je općeg karaktera, pa je Kur'an poslan i objavljen cijelom čovječanstvu ne samo Arapima, ne samo Turcima, ne samo Bosancima, već kao što je Bosancima, tako i Amerikancima, a tako je isto tako i Japancima, Kinezima i ostalima. Pa je znači Kur'an objavljen cijelom čovječanstvu. Isto tako od osobenosti Muhammedovi alaihi salatu selam poslanci jeste da je to poslanca koja odgovara ljudskoj prirodi, takozvanoj fitri, fitri koja nije iskrivljena. Mi ćemo danas naći određene propise pa će ljudi kazati kako to? Tako zato što smo mi odrasli u grijesima, odrasli smo u podneblju, pa ćemo evo primjer radi, iako ja ne navodim taj prije, često primjer, kod nas je problem više ženstvo. Više ženstvo, zašto, kako, što, pa stid, pa nije, pa to je e, moderna prostitucija i sve. Više ženstvo je problem. Zato što smo mi odrasli u takvom ambijentu gdje se to ne zna i gdje se o tome neprestano govori negativno. Dobro, a kćerka odlazi u disko, ima momka i sa njim bludniči i zatrudnila i čovjek ide sa drugim ženama, to je okej. Okay. A više ženstvo, legalno, čovjek ima dvije žene, ima djecu i zna se čija su to djeca, ima obavezu da izdržava ženu i da odgaja djecu i da pazi na njih. To ne velja. A kada ona zatrudni van bračno, kada to dijete se baci u korpu za smeće, kada se odvede u dom za nezbrinutu djecu, kada se proširi sida, to ništa problem nije. Problem je više ženstvo. Pa islam je vjera koja odgovara ljudskoj prirodi neiskvarenoj. Mi imamo sad neke stvari da su na neki propisi teški za privat, jer je naša priroda iskvarena. Živjeli smo godinama u prljavom zraku, ne možemo sad da negdje ima čist zrak. Pa znači, e, islam odgovara ljudskoj prirodi koja nije iskvarena. Isto tako od osobenosti e, Muhammedove ali i sr. poslanice jeste da je ona e, da daje odgovore na sve čovjekove potrebe kako duhovni, tako i materijalni, kako društveni, tako ekonomski, sve potrebe koje čovjek može danas imati, bez obzira o kakvim se potrebama radi, pa čak i intimne potrebe, Islam precizno reguliše i daje odgovore na sve te njegove potrebe. Isto tako, Islam eh, se odlikuje odlikom da neprestano zagovara postizanje koristi, a odbijanje šteta. Pa ćete vidjeti da su mnogi propisi u islamu zasnovani na tome ako to pridobavlja korist za društvo, za pojedinca, ako je u tome korist e, za, znači, e, ajde da kažemo, generalno stanje, onda islam poziva tome, a isto tako islam poziva odbacivanju svega što šteti. Pa ćete vidjeti ljude koji su svakako nepismeni, koji ne znaju islamu ništa, gdje piše da je duhan haram. Duhan nije bio za Božijeg poslanika, to je samo mekruh. Razuman čovjek ne može reći da je duhan mekruh. Kada pročita sve štete koji proizilaze iz duhana, pa nam Islam postavio velika pravila, sve što opija je haram, sve što šteti je haram, Da li duhan šteti? Šteti na stotu. Onda je duhan haram. 1 plus 1, to je toliko jednostavno. Pa islam za ljudsku vrstu pridobavlja non stop poziva onome što je korisno, a isto tako zabranjuje ono što im šteti. I za kraj, islam poziva milosti, islam poziva e, respektu, islam Muhammedova, ali i poslanica poziva E, odbacivanju onoga što će ljudima biti velika poteškoća. <clears throat> Kažu islamski učenjaci, e, jedan od tih učenjaka je i naš šeh e, Ali As-Salabi, spominju uvijek kada govori o poslanicima i neka naj, upečatljivija svojstva koja su imali poslanici. Pa evo mi ćemo spomenuti samo neka, kako bi ako Bog da sve do kraja uspjeli ovo završiti što smo pripremili. E, svi poslanici su bili muškarci. Znači nikada u historiji čovečanstva nije žena bila poslanik. Ovo nikako ne umanjuje e, ne umanjuje mjesto ženi nikako, ali je to činjenica da uzviši Allah subhanahu wa ta'ala nikada ljudima nije poslao ženu poslanika, a s druge strane, e, kada bi gledali razumno, i to je tako lako dokazati e, i razumjeti, poslanici su bojeve vodili i bili su presjednici, imali su velike iskušenja i problema, definitivno to ne bi mogla, ne bi mogla da obnaša žena. Isto tako, Eh, od osobina eh, poslanika jeste da su bili iz vrste ljudi, kažu Arapi el bešar, znači šta se time želi reći, nisu imali nikakva božanska svojstva. Ni kod poslanika, pa ni Isa, alihi salatu veselam, svi su oni bili, znači, E, Allahovi robovi, svi su robovali uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, svi su imali dunjaličke potrebe koje mi imamo kada je u pitanju potreba za suprugom, za hranom, za snom i tako dalje. Pa svi poslanici su bili iz vrste ljudi, nisu imali pri sebi nikakva božanska svojstva, ali su imali muđize nad naravna e, dešavanja kojima ih je Allah pomagao da bi im ljudi povjerovali u ono što pozivaju. Isto tako E, od njihovih svojstava jeste da su bili iskreni, od njihovih svojstava jeste da su svi dostavili ono što je uzvišen i Allah svojno tela od njih da dostavi. Isto tako, svi su oni bili pronicljivi, svi su bili mudri, svi su bili pametni i kada vidite samo šta je preneseno od eh, prijašnjih poslanika, kako su razgovarali sa drugim ljudima, uzmite razgovor Musa alaihi salatu wasalam sa faraonom, uzmite razgovor Ibrahima alaihi salatu wasalam sa onim čovjekom koji je tvrdio da je Bog i tako dalje, pa ćete vidjeti koliko su poslanici bili pronicljivi, koliko su bili pametni, koliko su bili mudri. Isto tako od osobenosti poslanika jeste da su bili nepogrešivi. E, kada u pitanju nepogrešivost, e, ja sam imao više puta priliku da me ljudi kritiziraju, e, primjer radi u onom hadisu stoji da je išla, rekla Božijem poslaniku, Allah poslanik će tebi oprošteno što si uradio i prije i poslije. Hadis vjerodostojan, 100% vjerodostojan, pa neko dođe, halo ti kažeš da je poslanik pogriješio, šta će njemu Allah oprostiti kad on nema grijeha? pa je to neispravno razumijevanje ovih hadisa. E, poslanici generalno gledajući su bili nepogrešivi, ali ta nepogrešivost ima svoje granice. Nepogrešivi su bili u pogledu onoga što se vezuje za vjeru. U smislu da su nepogrešivi u dostavljanju onoga što im je gospodar naredio. U tom pogledu, znači, islamski učenjaci imaju konsenzus da su islamski, da su poslanici svi bili nepogrešivi. Što znači, sve što im je Allah naredio da dostavi, su dostavili. Sve što im je naredio, oni su to dostavili. Sve što im je zabranio, oni su to dostavili umetu. Nisu ništa prekrili, nisu ništa umanjili i nisu ništa dodali u tom pogledu poslanici da, jesu nepogrešivi. Nakon toga poslanici su nepogrešivi u pogledu da nisu radili nikada velike grijehe. Nikada nisu radili velike grijehe. Nakon toga ostaje, znači imamo kategoriju da su dostavili ljudima sve što im je Allah objavio. Nikada nisu činili velike grijehe, ostaju mali grijesi. Imamo nekoliko primjera iz kojih se jasno vidi da su neki poslanici znali uraditi neki mali grijeh, ali kažu islamski učenjaci, nikada ih Allah nije, nije odobrio to činjenje i oni su se uvijek kajali posle počinjenih ti mali grijeha. Pa se znalo desiti da neko od poslanika uradi neki mali grijeh, ali... Allah Đelešanu ga ukori zbog toga i on se odma pokaje zbog tog grijeha. To je znači imamo e, nepogrešivost u pogledu vjeri, imamo nepogrešivost u pogledu njaluka i poslanici su u pogledu njalučkih stvari mogli pogriješiti, u pogledu njalučkih stvari su mogli pogriješiti, ali svakako rekli smo da su oni bili odlikovani i mudrošću i razumom i pameti, tako da su njihove greške u dunjaločkim pitanja bile malehne i rijetke, ali se u pitanju dunjaločkih stvari moglo desiti, kao što je bio slučaj sa Božim poslanikom kada je ljudima rekao da ne trebaju oprašivati palme, pa se te godine desilo da su palme uopšte znači nisu rodile. Boži poslanik im je rekao poslije, to su pitanja dunjalučka, vi to bolje poznajete od mene. Pa znači moglo se desiti poslanicima da pogriješe kada je u pitanju Dunjaluk, kada je u pitanju znači vjera, rekli smo e, po konsenzusu islamskih učenjaka, e, poslanici su svi dostavili ono što im je naređeno, nisu nikada učinili velike grijehe, ali kad su u pitanju mali grijesi, moglo se desiti nekom od njih da uradi, uzvišen je Allah bi korio zbog toga i oni bi se kajali zbog toga. <clears throat> Na kraju, inšala biznila, e, dva pitanja, to je osobenosti, osobenosti poslanika. Osobenosti poslanika u odnosu na druge ljude i na kraju krajeva zadnje pitanje, to je razlike među poslanicima. Nekoliko osobenosti poslanika. Prva stvar jeste da su poslanici ljudi koji je uzvišeni Allah odabrao objavom počastio i objavom i time su oni odlikovani na drugim ljudima da ih je Allah odabro. Rekli smo, poslanstvo se ne može nikako postići. Može samo da čovjek bude odlikovan, da ga Allah odaberi. Isto tako, <clears throat> u vjerodostinu Adisma je spomenuto da oči poslanika spavaju, a njihova srca su budna. Tako je došlo u vjerodostojnim hadisima. Isto tako da je poslanicima davano prije smrti mogućnost odabira, želi li da umru ili ne želi. Isto tako od osobenosti jeste da se ukopavaju ondje gdje, gdje umru. Sam poslanik je ukopan u Aišinoj, u Aišinoj sobi, tu gdje umru i velik broj ljudi danas iz svog neznanja kaže e, turbe Božijeg poslanika. Božiji poslanik je kao ukopan u džamiji, to je samo po pokazatelj nezna, e, neznanja određenih ljudi, Boži poslanik nije zakopan u džamiji, Boži poslanik je zakopan u sobi Aiši radi Allahu ta'ala anha, pa je džamija Božijeg poslanika proširiva na desno i unazad, ali nije proširiva u tu stranu kako ne bi došlo da kabur Božijeg poslanika bude unutar džamije, tako da znači neispravna je činjenica kada nam neko kaže kada želi da opravda turbeta po islamskom svijetu, kaže i poslanik je ukopan u džamiji poslanik alaih selam nije ukopan u džamiji poslanik alaih selam je ukopan na mjestu gdje je E, umro, a umro je u sobi Aiše, koja je bila odma neposredno uz džamiju Božijeg poslanika, alihi selam. Isto tako u vjerodostim hadisama je potvrđeno da su poslanici živi u svojim kaburovima. U vjerodostim hadisama je potvrđeno da e, vjerovjesnici, njihova nasljedstvo, znači oni, e, odnosno njihovi nasljednici njih ne nasljeđuju. Sve što ostane za njih je sadaka. <clears throat> I za kraj zadnje pitanje, lijepo je da čovjek zna, e, bez obzira što su poslanici posebni ljudi, odabranju od Allaha i među njima postoje stepeni i deređe, pa je najbolji poslanik definitivno Muhammed alaihi salatu wasalam, nakon njega petorica odabranih poslanika ulul azm, takozvani ulul azm, fesbir kema, ulul azm, kema sabera ulul azmi, ti se strpi kao što su se strpili i ulul azm, poslanici, a to je Muhammed, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, alaihimu salatu wasalam, oni su opet posebno odabrani. Allah e, Allah Žešanu kaže u suri Al-Baqara, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici kojima smo mi dali prednost jednim na drugima. Pa je to jasan kuranski ajet da su određeni poslanici na većem stepenu od nekih drugih poslanika. Imamo neke hadise gdje Allah poslanik zabranjuje da ga sahabi uzdižu iznad nekih drugih poslanika, kažu islamski učenjaci, postoji mnogo tumačenja kako se tumače ti hadisi. Jedan od e, načina jeste da je to poslanik govorio iz skromnosti. Nije želio da neko za njega kaže ti si bolji od Musa alaihi salatu wasalam, a znači po konsenzusu islamskih učenjaka Muhammed alaihi salatu wasalam je najbolji poslanik. Nakon njega dolazi Ulul Azm petorca eh, poslanika odabrani, nakon toga dolazi drugi poslanici. Ovo je nešto kratko rezimirano, sažeto, što sam ja sažeo iz ove knjige Iman, vjerovanje u poslanike i poslanice od šeha Alija Muhameda Salabija. Time ćemo se ako Bog da i završiti. Sutra rekli smo pravimo jednu pauzu iz nekih tehničkih razloga. U srijedu ako Bog da imamo dva predavanja. U jednom ćemo govoriti o vjerovanju u kader, u drugom ćemo govoriti o vjerovanju u sudnji dan i time ako Bog da završava zimska skola Islama. Danas je bilo snijega, vjerovatno e, da ako Bog da i mi možemo još tu svoju školu nazivati Zimska škola Islama. Nadamo se kad završimo zimsku školu da će i snijeg ako Bog da i otići. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.